En Bielovar ocasos la dudeca Alp Adria Esperanto Conferenzo. De la oca, gis la deca de junio, ocasos en Bielovar la ciara dudeca Alp Adria Esperanto Conferenzo, ciun organizos la ege activa Esperantista Societo de Bielovar. Pri la aranjo iam aperis unua informo sur la ret pagiaro de Esperanto Bielovar. Jen quelcae informoi pri la urbo mem. Bielovar estas malgranda, charma urbo en la nordo de Croatio. Gi situas proximume 80 kilometroin nord-oriente de la cef urbo Zagrebo. Quancam Bielovar prosia grandezzo cae la longa distanzo alla maro ne appartenas alla cefai turismai celoi, la urbo tamen presentas interesan historion cae tutan aron da culture signifai construasioi, ciui igas gin al loga celo de voyaggio por ciui ciui serchas idilian ferieion cun culturae vidindasioi. Unu e la cefai attracciagioi de Bielovar estas en centra situo la parco Trc Eugena Quaternica. Gi estis construita en la iaro 1756, ciam la Austra imperiestrino Maria Theresia faris el Bielovar starigeion de garnizono, en cies centro trovigas la tiel nomata exerceio de la imperiestra armeo. Hodiau, la iama exerceio presentigas ciel bone prisorgata verdeio, cun buntai floroi, dens crescai aleoi de arboi, cae centra pavilono. De la pavilono, de la Trg Eugena Quaternica, conducas uno el vid axoi recte alla catedralo de la Sancta Teresia de Avila. La baroc epoca pregeio estis fin construita en la iaro 1770, cae estas cronita de cepo forma turo. Proxime alla catedralo de la Sancta Teresia de Avila, trovigas la construajo de la iama piarista collegio, el la iaro 1882. Odiau la construajo servas ciel urba museo de Bielovar, en quiu eblas admiri multa insi pri la urbo, cae tresoroin el de longe pasintai tagoi. En la piedira zono trovigas multai malgrandai cafeioi, en quiui eblas giui en agrabla et locain frandajoin. Por ciui shatantoi de fromagioi, Bielovar ofertas ancora o croman gustumindajon, char iam de quelcae iaroi la urbo estas conata pro la fabricado de fromaggio. La croata fromaggio Marco Sirela estas productata en Bielovar, cae estas havebla en prescau ciu superbazaro de la tuta lando. Aput la culturae vidintajoi, Bielovar havas ancao quelcae interesain excursain celoin en la circauajo por sporte activae feriantoi, eblas esplori la regionon per biciclo. char circau la urbo, disponeblas bona bonai biciclai voioi, sur cui eblas admiri la belezon de la tiea peisaggio. Biciclantoi exemple haltu en la urbo Chasma, en distanzo de 30 kilometroi de Bielovar. Tiu urbo estas unu el la plei malnovai urboi de Croatio.